Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման 1915 թվականը եւ ապրիլի 24-ը մարդկության դեմ ամենածանր հանցագործության, ցեղասպանության դատապարտման ու կանխարգելման խորհրդանիշ էր։ Խոսապողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Ապրիլի 24-ին լրանում է հայոց ցեղասպանության հերթական 103-րդ տարելիցը։ Կարծես թե ահրելի ժամանակահատված է անցել այն հերավոր ողբերգական տարիներից, եւ ցեղասպանությունը վերապրածների քանի-քանի սերունդ է բնականon փոխվել այս ժամանակաշրջանում։ Սակայն, ինչպես վկայում են ֆիզիկական բնաջնջման ենթարկված մեր ավելի քան 2 միլիոն նախնիած հայոց սրբադասված նահատակների անմեր հիշատակի խնկարկման ու ոգեկոչման ամենամյա արարողությունները ժամանակն անզոր է աշխարհասփյուր հայ ժողովրդի հիշողությունից սպառ ջնջել այդ արյունալի իրադարձությունները։ Ավելին, հաշվի առնելով, որ հայ ժողովրդին բաժին հասած այդ ողբերգությունը նրա հետ մեկտեղ սկում է նաև ողջ առաջադեմ մարդկությունը, իսկ տասնյակ երկրներ պաշտոնապես ճանաչելու դատապարտել են այն, կարող ենք ամենայն վստահությամբ ընդգծել, որ 1915 թվականը եւ այդ տարվա ապրիլի 24-ը դարձել են մարդկության դեմ ամենածանր հանցագործության, ցեղասպանության դատապարտման ու կանխարգելման խորհրդանիշներ։ Օսմանյան կայսրության եւ ապա հանրապետական Թուրքիայի կողմից իրագործված ցեղասպանությունը, այոց մեծ եղերնը, որի ոչ պակաս զարորելի նախադեպերն արձանագրվել են 1915-ից էլ տասնամյակներ առաջ, մնում է հայ ժողովրդի ամբուժելի վերքը, որը չի սպիանա, եթե հանցագործը չաժանանա համընդհանուր դատապարտման, եթե չապաշխարի ու հայությանը չվերադարձնի այն, ինչը նրանից խլել է դավադիր սպանությամբ։ Ցավոք հայոց ցեղասպանությանը հաջորդել են լռության ու մոռացության մատնելու տասնամյակներ, եւ այդ ցանրագույն հանցագործությունը հայմատաբար նոր է դարձել քաղաքական բաց քննարկումների առարկա։ Դեր իրենց բացահայտմանն են սպասում ողջագործության բազմաթիվ մութ էջեր, նաեւ իրենց նոր մեկնաբանությանն են սպասում համամարտկային աղետի արդեն իսկ հայտնի փաստերը։ Բանն այն է, որ ինչպես գրում է անվանի բանասեր ու պատմաբան Ալվարդ Ղազիրյանը, հայերի կոտորածները Բաքվի եւ Ելիզավետպոլի նահանգներում 1918-1920 թվականներին փաստաթղթերի եւ նյութերի ժողովածուի իր ներածական խոսքում հայ ժողովրդի դեմ Թուրքիայի իրագործած ցեղասպանությունը չավարտվեց միայն արեմտահայության զգալի մասի ոչնչացմամբ եւ արեմտյան Հայաստանի ամայացմամբ, պատմական բնորանից 100 հազարավոր հայերի բռնատեղահանմամբ։ Այն իր շարունակություն ունեցավ նաև Արևելյան Հայաստանում եւ Անդրկովկասի հայաբնակ այլ վայրերում՝ ցարական Ռուսաստանի Բաքվի, Ելիզավետպոլի, Թիֆլիսի եւ մյուս նահանգներում։ Նախ հետադարձ հայաց զքենք ոչ հերավոր պատմությանը։ Ինչպես հայտնի է, 1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղաշրջման հետևանքով ռուսական զորքը լքեց համաշխարհային պատերազմի Կովկասյան ռազմաճակատը, գրաված տարածքները թողնելով անդրկովկասյան հատուկ կոմիտեի, ապա անդրկովկասյան կախությունը հրճակած Սեյմի զինված ուժերին։ Պատերազմում փաստորեն պարտություն կրած Ռուսաստանը հոկտեմբերյան հեղաշրջումից անմիջապես հետո սկսեց հաշտության բանակցություններ վարել Գերմանիայի հետ։ Սկզբում կողմերի միջև կնքվեց զինադադար, իսկ 1918 թվականի մարտի 3-ին հայերի համար աղետաբեր Բրեստ-Լիտովսկյան պայմանագիրը։ Կովկասյան ռազմաճակատի հրամանատարությունը եւս իր հերթին բանակցում էր Թուրքիայի հետ, որն ավարտվեց 1917 թվականի դեկտեմբերի 18-ին Երզնկայում կնքված զինադատարի վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Զինադատարի մասին համաձայնագիրը Թուրքիայի համար արգելք չեղավ։ Պատրվակ բռնելով գրաված տարածքերում իբր թե մուսուլմանների նկատմամբ գործադրված բռնությունները եւ օգտվելով ռազմաճակատում տիրող խառնաշփոթությունից նա հարձակման անցավ ողջ ռազմաճակատով։ 1918 թվականի փետրվարին ընկան Երզնկան ու Էրզրումը, մարտին առանց մի կրակոցի հանձնվեց Կարսը։ Թուրքիան ոչ միայն նվաճեց մինչև պատերազմ ունեցած տարածքները, այլև Բերլինի 1878 թվականի վեհաժողովով Ռուսաստանին անցած Կարսի մարզը, Արդվինի ու Արդահանի շրջանները։ Թուրքական բանակը միաժամանակ տիրացավ Էրզրումում եւ Կարսում ռուսական բանակի թողած Ժենքի, Պարինի ու Հանդերսանքի պահեստներին մի հանգամանք, որը նույնպես նպաստեց թուրքական բանակի հաջողություններին։ 1918 թվականի մայիսի կեսերին թուրքերը գրավեցին Ալեքսանդրապոլը եւ հայտնվեցին Արարատյան դաշտավայրում Երևանից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ահա այս ռազմաքաղաքական պայմաններում թուրքական զենքի հաջողություններով ողջորված Անդրկովկասի թուրք падգամավորների ջանքերով վերջնականապես փլուզվեց Անդրկովկասի ֆեդերատիվ դեմոկրատական հանրապետությունը։ Մայիսի 26-ին անկախություն հրճակեցին վրացիները, 27-ին արևելյան Անդրկովկասի թուրքերը, ներկայիս ադրբեջանցիները, 28-ին հայերը։ Իսկ հենց այդ ժամանակ Բաթումիում բանակցություններ էին ընթանում Անդրկովկասի պատվիրակության եւ Թուրքիայի միջև։ Երկու կողմերն էլ իհարկե իրազեկ էին տեղի ունեցող քաղաքական իրադարձություններին։ 1918 թվականի մայիսին հայերի կողմից անսպասելիորեն կասեցվեց թուրքական բանակի հաղթական երթը Սարդարապատում, Բաշապարանում ու Ղարաքիլիսայում։ Կենաց ու մահու կռվի ելած հայ ժողովրդի միասնական կամքը ավելի հզոր եղավ, քան դարավոր ոսոխի հայաճինչ մոլուցքը։ Նույն տարվա հունիսի 4-ին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև կնքվեց պայմանագիր, ըստ որի նորաստեղծ հանրապետության տարածքը կազմեց շուրջ 10000 քառակուսի վերստ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը պարտավորվում էր Բաքվից դուրս բերել բոլոր հայկական զինված կազմավորումները։ Թուրքիան չհապաղեց օգտագործել Բաթումի պայմանագրով իրեն ընձեռած հնարավորությունները, եւ 1918 թվականի հունիսի սկզբին թուրքական զորքը մտավ Ելիզավետ Պոլ։ Զինաթափանելով քաղաքի հայկական մասը պաշտպանող ջոկատներին, համալրելով իր բանակը նոր ուժերով եւ ապահովելով թիկունքը, հունիսին թուրքերն արդեն Երեզավետպոլի նահանգի Նուխի եւ Արեշ գավառներով շարժում էին դեպի Բաքու բոլշևիկյան զինված ուժերին ընդառաջ։ Բաքվի կոմունան էլ իր հերթին ձգտում էր իր իշխանությունը հաստատել ողջ երկրամասում։ Այս հակամարտության մեջ Անդրկովկասի նորանկախ հանրապետություններից Ադրբեջանի եւ Վրաստանի համակրանքը Թուրքիայի կողմն էր, Ադրբեջանի աջակցությունն անթակույց էր, իսկ Բաքվի կոմունայի բանակի հայ բարձրաստիճան զինվորականությունն ու զինվորները գիտակցում էին թուրքական արշավանքից բխող վտանգը, որը սպառնում էր արևելահայության ֆիզիկական գոյությանը։ Թուրքական արշավանքն անդրկովկաս հետապնդում էր որոշակի նպատակներ, որոնք տեսանելի ու թափանցիկ էին ժամանակագիչների համար Թուրքիայի նպատակն էր ինքնակոչ Ադրբեջանի Հանրապետության թափառող կառավարությունը հաստատել մայրաքաղաք հրշակված Բաքվում գերմանացիների հետ միասին տիրանալ Բաքվի նավթին դուրս մղելով Ռուսաստանին Կովկասից միանալ Անդրկովկասի Հյուսեյն Կովկասի մահմեդականներին եւ անարգել ուղի բացել դեպի Թուրանական աշխարհ եւ վերջնականապես վերացնել վերահուշալ խնդիրները լուծելու ճանապարհին ընկած ամենամեծ խոչընդոտը հայությանը Սակայն Սարդարապետի Բաշապարանի ու Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերը Բաքվի շուրջ 3 ամսյա պաշտպանությունը խափանեցին թուրքական ծրագրերի իրագործումը։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում թուրքերը 3 անգամ գրոհեցին Բաքուն, բայց գրավել չկարողացան։ Թուրք ու գերմանացի զորահարամանատարները մի քանի անգամ վերջնագիր ներկայացրին քաղաքի պաշտպաններին, որոնք մերժվեցին։ Ծանր արյունահեղ մարտերից հետո կոտրելով քաղաքի փոքրատի պաշտպանների դիմադրությունը 1918 թվականի սեպտեմբերի 15-ին առավոտյան թուրքական բանակը տեղական հրոսակախմբերի ու թուրք խաժամուժի հետ միասին մտավ Բաքու։ Երեք օր անց իշխանություն ու տեր չունեցող քաղաքը մատնվեց զավթիչների վայրագություններին ու անասնական կրքերին։ Հիմնական թիրախը հայությունն էր, այլ ազգությունների զոհերը պատահականություններ էին սոսկ։ Այդպես էր հրահանգված։ Բոլոր առումներով Բաքվում կրկնվեց այն, ինչ տեղի էր ունեցել Արեմտյան Հայաստանի բնակավայրերում։ Կատարվածը բնութագրվեց որպես Բաքվի մեծ սարսափներ, որ այդպես հատկանշել էր ժամանակի հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչ ծնունդով Արցախի Խանսկ գյուղից Բախշի Իշխանյանն իր համանուն գրքի վերնագրում։ Իդեպ նշենք, որ 1920 թվականին Թիֆլիսում հրատարակված այդ գիրքը թուրքական կանոնավոր բանակի եւ ադրբեջանական խոժանի իրականացրած Բաքվահայոց ցեղասպանության անբեկանելի փաստական ապացույց է։ Բաքվում հայացպան քաղաքականությունն իրականում ստացել է պետականորեն կազմակերպված ու նպատակային բնույթ։ Տակավին 1918 թվականի սեպտեմբերյան աղետից հետո թուրք ազգայնամոլների եւ նրանց գերմանացի գաղափարակիցների կողմից հրապարակ հանվեց մի տեսակետ, ըստ որի թուրքերը լուծում են նույն թվականի մարտին հայերի ձեռքով իբր թե կոտորած թուրքերի վրեժը։ Պատմական իրականությունն այն է, որ մարտին տեղի ունեցել ընթարում Բաքվի կոմունայի զինված ուժերի եւ մուսավատական զինված ջոկատերի միջև, որը տևել է 3 օր, երկուստեղ եղել են հարյուրավոր զոհեր։ Ժամանակին իրենք իսկ թուրք հեղինակավոր գործիչները հրաապարակորեն մերժել են այդ ընթարման ազգային բնույթը։ Հատկանշական է, որ ամեն անգամ թուրք թաթարական բռնությունները, գազանությունները արդարացնելու համար վկայակոչում է նման մի պատրվակ, դրանք դիտում են իբրե փոխհատուցման վրեժխնդրության գործողություններ։ Մինչդեռ 1917 թվականի վերջերից սկսած օկնության աղաղակներ էին լսում Անդրկովկասի բոլոր հայաբնակ վայրերից, ներառյալ Ելիզավետպոլի եւ Բաքվի նահանգները։ Թուրքական բանակը Անդրկովկաս մտնելուց հետո մասնավորապես Ելիզավետպոլի եւ Բաքվի նահանգներում մարեցին աղաղակները, քանզի հայ ողջ բնակչությունը սրի ու հրի էր մատնվել։ Ունեցվածքը ավերի ու թալանի, իսկ ընթանի մնացած խելյակները ապաստան գտան հերու ու մոտիկ ապերում եւ մեծ մասամբ զոհ գնացին համաճարակներին, սովին ու ցրտին։ Գավառներում հայության ոչնչացումը շարունակում էր նույն անսկող անողոք կերպով։ Նույնիսկ հավատափողությունը փրկություն չէր բերում։ Բանտերն ու արգելավայրերը վեր էին ացվել հայ խաղաղ բնակչության ու ռազմագերիների տանջարանների ու գերեզմանների։ Հարյուրավոր կանայք ու երեխաներ հեծում էին գերության մեջ թուրքական գյուղերում։ Սեպտեմբերյան մեծ սարսափների զոհերի թիվը Բաքվում ըստ հարցաթերթիկային հետազոտության կազմում է 30000 մարդ, քաղաքի հայ բնակչության 1/3 մասը։ 1918 թվականի հոկտեմբերին առաջին աշխարհամարտն ավարտվեց Գերմանիայի եւ Թուրքիայի պարտությամբ։ Հոկտեմբերի 30-ին Մուդրոսի զինադատարի մասին համաձայնագրի պահանջով Թուրքական զորքերը թողեցին Անդրկովկասը, այդ թվում եւ Բաքվի ու Ելիզավետպոլի նահանգները։ Նրանք արդեն հասցրել էին հայերից թալանած ամբավ հարստությունները վաճարկի անել, առաքել Թուրքիա, մնացածը տարան իրենց հետ, նաեւ տնտեսապես քայքայելով ողջ մնացած հայության բեկորները։ Թուրքական բանակի հեռանալը Բաքվի ու Ելիզավետպոլի նահանգներից հայերի վիճակի մեջ փոփոխություն չմցրեց։ Ըստ էության Թուրքիան եւ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը հայերին բնաջին ճանելու խնդրում միակամ ու դաշնակից էին, գործում էին ձերք ձերքի տված։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության գոյության ողջ ընթացքում մինչև 1920 թվականի ապրիլի 28-ը Բաքվի եւ Ելիզավետպոլի նահանգներում ոչ մի օր չդադարեցին հայերի դեմ գործադրվող հալածանքներն ու բռնությունները, սպանություններն ու կողոպուտները։ Այդ կապակցությամբ ազգային հասարակական կազմակերպությունների հոգևոր առաջնորդների դիմումներն ու հուշագրերը Բաքվում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչի բողոքի նոտաները մնում են բարձրացակապես անհետևանք։ Նույն հայաճինչ քաղաքականությունը հիմնականում ժառանգեցին Բաքվում հաստատված խորհրդային իշխանությունները, ըստ էության ոչինչ չփոխվեց։ Մուսավատ կուսակցությունն արագ ու առանց դժվարության կարմրեց, դարձավ բոլշևիկյան Նարիմանով Հուսեյնով կառավարությունը դաշնակցության դեմ պայքարի քողի տակ շարունակեց նախկին հայահալած քաղաքականությունը։ Ոստի միանգամայն իրատեսական է փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մանասյանի դիտարկումն առայն, որ լայնորեն շրջանառվող եւ հանրային ընկալումը կաղապարող Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանությունը 1915-1923 թվականներին բանաձևը չի համապատասխանում մարդկության դեմ գործած այդ հանցագործության փաստական ու քաղաքական բովանդակությանը կամ, այլ կերպ ասած, չի արտացոլում ոչրագործության ողջ աշխարհագրությունը։ Բանն այն է, ասում է նա, որ մեջբերում եմ։ Քննարկվող ձևակերպումը ոչիրը աշխարհագրորեն կապում է միայն եւ միայն Օսմանյան կայսրության հետ, հակառակ հանրահայտ ու անհերքելի այն փաստի, որ թուրքերը թե Սուլթանի օրոք, թե նրան իշխանությունից հեռացնելուց հետո հայերի բնաջնջման քաղաքականություն առաջ են տարել կայսրության սահմաններից դուրս Իրանի հյուսիս-արևմտյան շրջաններում, Նախճիվանում եւ Արևելյան Անդրկովկասում մեջբերման ավարտը։ Պրոֆեսոր Մանասյանի համոզմամբ փաստի շրջանցումն իր բացատրություններն ունի, Բանն այն է նշում է նա, որ տասնամյակներ շարունակ արեմուտն աշխատում էր իր ռազմավարական դաշնակից Թուրքիային ազատել 20-րդ դարի սկզբին գործած հանցանքի մեղքից, այն բաժին թողնելով պատմությունը լքած Օսմանյան կայսրությանը։ Մյուս կողմից փաստն անտեսում էր նաև խորթային Մոսկվան, որը կարմիր հեղափոխությունը մահմեդական արևելք արտահանելու իր ծրագրերում Թուրքիայի եւ խորթային Ադրբեջանի համար նախատեսել էր արևելքում հեղափոխության ջահագիրների դերակատարությունը։ 20-րդ դարի 60-ական թվականներին, երբ արդեն հանված էր թեմայի արծարծման տաբուն, Մոսկվան հանդուրժեց Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանությունը 1915-1923 թվականներին բանաձևի շրջանառումը, խստագույնս հետևելով, որ անդրադարձներ չլինեն Նախճիվանում եւ Արևելյան Անդրկովկասում հայկական կոտորածներին, որոնց հիշատակումները պիտի խանգարեին հայերի ու ադրբեջանցիների, այսպես ասած, լենինյան բարեկամության մասին քաղաքական դիցաբանության ներդրմանը։ Այսպես են ոչերի հանցակազմից դուրս մնացել 1918 թվականին Հարավային Կովկաս ներխուժած թուրքական կանոնավոր բանակի եւ տեղի թուրքերի կողմից երկրատարածքի հայության կոտորածները։ Այդպես է այդ ոչիրն անտեսող Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանությունը 1915-1923 թվականներին բանաձևն ամրագրվել տեղեկատվական հոսքերում ու գրականության մեջ։ Այսօր, երբ եվրոպական տերությունները հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դարձրել են Թուրքիայի հետ իրենց հարաբերությունների կարգավորման պայման, այլևս աններելի է լրության մատնել, որ հայերի եղերնը Արեմտյան Հայաստանում, Նախճիվանում եւ Արևելյան Անդկովկասում նույն ցեղասպանության տարբեր փուլերն են։ Նույնն է ոչրագործը, նույնն է զոհը։ Ակնհայտ այդ փաստն անտեսում է, երբ այն կարող է լինել ցեղասպանության ճանաչման հարցում Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության խողազերծման գլխավոր փաստարկը։ Եվ ահա թե ինչու։ Մինչ օրս հայոց մեծ եղերնի ուրացման թուրքական փաթեթի հիմնական փաստարկը, որով Անկարան հակադարձում է ներկայացվող մեղադրանքին, այն է, թե իբր թուրքերը չեն ունեցել ցեղասպանության կանխապես մտածված ծրագիր, բայց տեղահանել են հայերին պատերազմի մեջ գտնվող Օսմանյան կայսրության նկատմամբ նրանց անհուսալիության պատճառով։ Տարհանված հայերի քարավանների հետ ճանապարհին խաժամուժի հարձակումների հետևանքով պատահած դժբախտ դեպքերը, ինչպես պնդում է պաշտոնական Անկարան, ցեղասպանություն որակել չի կարելի։ Հայերի կոտորածները Նախճիվանում եւ Արևելյան Անդրկովկասում այդ կեղծիկը քողազերծում են անարարկելի ձևով։ 1918 թվականին ոչ թե թուրք ու քուրդ խաժամուժը, Այդ թուրքական կանոնավոր բանակն է Բաքու տանող ամբողջ ճանապարհին հրկիզել հայկական բնակավայրեր ու կոտորել դրանց խաղաղ բնակիչներին, եւ ապա նույնը արել է Բաքվում։ Բազմաթիվ վկայություններով ու փաստաթղթերով հաստատված այդ փաստը տեղահանությունների հիմնավորման թուրքական թղթապանակում տեղ չթողնում հայերի անհուսալության մասին կեղծ դրույթի համար։ Նախճեվանում եւ Արևելյան Անդրկովկասում իրենց պապենական հողերում դարերի վեր ապրող հայերը Օսմանյան կայսրության քաղաքացիներ չեն եղել, որպիսի անհուսալի որակվեին եւ ոչ էլ որևէ վտանգ էին ներկայացնում կայսրության կամ Թուրքիայի համար։ Նրանք չեն տեղահանել, այլ կոտորել են տեղում միայն այն բանի համար, որ նրանք հայ են։ Ամփոփեմ Կատարված ոչիրը համաշխարհային պատմությունից դուրս մղելու հանցագործության ուրացման մինչ օրը շարունակվող փորձերը Եղերնի զոհերի ինչքի սեփականումը Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը շրջապակման օղակում խեղդելու գործելակերպը հայոց դարավոր մշակութային ժառանգության յուրացումը կամ ոչնչացումը ցեղասպանությունից փրկվածների բռնի դավանապողումն ու թուրքացումը այս բոլորը Օսմանյան կայսրության քաղաքականության շարունակությունն են որ իր հիմնադրման առաջին օրից հետևականորեն տարել ու հիմա էլ առաջ է տանում հանրապետական Թուրքիան, պետություն, որ հիմնել են Եղեռնին անմիջականորեն մասնակցած այդ երկրի քաղաքական ուժերը։